Sisteman sartu zarete. Ghostlog, fitxategia, ezabatu eginda. Zuen identitate digitala seguru dago berriz ere. Zorionak, zibersegurtasuneko, adituak bihurtu zarete. Gaur niri irabazi didazue, baina ez ahaztu. Zareak ez du inoiz berkatzen. Izan, zaitezte beti zuhorrak, babestu zuen, datuak eta zaindu zuen, aztarna. Agur. Ikusi arte.